Now answer the following questions, 1. Ki moun kap pale ak Mari? Louis. 2. Kijan madanm nan rele? Li rele Mari. Three. Ki jan msye a rele? Li rele Lwi. Four. Ki jan pitit la rele? Li rele Sadrak.